Pirmoji kronikų knyga, 28 skyrius. Dovidas sušaukė į Jeruzalę visus Izraelio ir giminių kunigaikščius, būrių viršininkus, tūkstantininkus, šimtininkus, karaliaus bei jo sūnų nuosavybės ir gyvulių vyriausiusius prievaizdus, rūmų valdininkus, narsius vyrus ir karžygius, Karalius atsistojęs tarė, paklausykite, mano broliai, mano tauta. Aš norėjau statyti namus viešpaties sandoros skryniai, pakoji mūsų dievui ir buvau pasiruošęs statybai, bet dievas man tarė, tu nestatysi namų mano vardui, nes tu esi karys ir pralėjai kraują. Tačiau viešpats, Izraelio dievas, pasirinko mane iš visų mano tėvo namų, kad būčiau karalius viso Izraelio. Jis išrinko iš judo giminės mano tėvo namus ir iš mano tėvo sūnų mane panorėjo paskirti viso Izraelio karaliumi. Viešpats davė man daug sūnų ir iš visų jis pasirinko Saliamoną, kad jis sėdėtų viešpaties karalystės soste ir valdytų Izraelį. Jis man pasakė, tavo sūnus Saliamonas pastatys mano namus ir mano kiemus. Aš jį išrinkau savo sūnumi ir aš būsiu jam tėvas. Be to, aš įtvirtinsiu jo karalystę per amžius, jei jis vykdys mano įsakymus ir nurodymus, kaip iki šioliai. Taigi dabar viso Izraelio ir mūsų Dievo akivaizdoje jums sakau, klausykite ir vykdykite visus viešpaties savo Dievo įsakymus, kad gyventumėte šioje geroje žemėje ir ji liktų jūsų vaikams per amžius. O tu, mano sūnau Saliamonai, pažink savo tėvo Dievą ir jam tarnauk tobulą širdimi ir su tikrų norų nes viešpats ištiria visų širdis ir siekius. Jei jo ieškosi, rasi jį, o jei jį paliksi, jis atmes tave amžiams. Dabar įsidėmėk. Viešpats tave išsirinko, kad pastatytum namus šventyklai. Būk stiprus ir daryk tai. Dovidas davė savo sūnui Saliamonui šventyklos planą, priengių, pastatų, sandėlių, aukštutinių, vidinių patalpų ir malonės sosto patalpos. Taip pat ir kitus brėžinius, kurie buvo jo širdyje, viešpatės namų kiemo, visų aplinkui esančių patalpų, dievo namų turtų saugyklos ir pašvestų daiktų saugyklos, patalpų kunigų bei levitų padaliniams ir įvairiems šventyklos darbams bei visų viešpaties namų tarnystės indų. Jis davė Saliamonui aukso ir sidabro, auksiniams ir sidabriniams indams nulieti, nustatydamas atskirų indų svorį. Auksiniams žvakidėms ir jų lempoms nustatė kiekvienos žvakidės ir lempos svorį. Taip pat sidabriniams žvakidėms ir jų lempoms nustatė kiekvienos žvakidės ir lempos svorį pagal jų paskirtį. Taip pat davė aukso padėtinės duonos stalams ir sidabro sidabriniams stalams, grino aukso šakutėms, puodams, taurėms ir auksiniams dubenims, kiekvienam pagal svorį, sidabriniams dubenims kiekvienam sidabro pagal svorį. Smilkomajam aukurui griniausio aukso pagal svorį ir cherubams, kurie laikė išskleidę sparnus ir dengė viešpaties santoros skrynę. Visa tai buvo užrašyta pagal viešpatės duotą apreiškimą, kaip jis nurodė atlikti darbus. Dovidas tarė savo sūnui Saliamonui, būk stiprus ir drasus, bei imkis darbo. Nebijok ir nenusigask, nes viešpats Dievas, mano Dievas, bus su tavimi. Jis nepaliks tavęs, kol baigsi visus viešpaties namų statybos darbus. Kunigai ir levitai yra pasiruošę visoms Dievo namų tarnystėms. Kiekviename darbe tau padės patyrę meistrai, ir visa tauta bei kunigaikščiai vykdys tavo įsakymus